Սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ասոց Բագրում, հաղորդում Արտամոս Շրջանյան։ Տիկին Գաբրիելյան, հաճախ եմ լսել ձեր մասին, թեպետ երկար տարիներ է ինչ վարում եմ Արցախի հանրային ռադիոյում առողջություն հաղորդաշարը, տարբեր առիթներով եղել եմ Մարտունու շրջանային ոչ միավորում Փակվաժնի տիրական ընկերությունում, սակայն ցավում եմ սա ձեր եւ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ առաջին հանդիպումն է, ուստի կխնդրեի ծանոթանաք, պատմեք ձեր մասին։ Ես ինքս սարմատներով մաչկալաշենցի եմ, 18 տարուց ավելի ես ընտանիքով ապրել եմ Հրազդանում, սակայն ես Արցախյան դեպքերի հետ կապված 90 թվականին տեղափոխվել եմ Մարտունու քաղաք եւ հաջորդ օրն էլ Մարտունու հիվանդանոցում աշխատել որպես բուժվիճակագիր։ Երկար տարիներ բուժվիճակագրությամբ եմ զբաղվել, հետո արդեն շուրջ 7 տարուց ավելի է, որ ստանձնել եմ հիվանդանոցի գլխավոր բուժքրոջ պատասխանատվությունը ճիշտն ասած շատ բարդ աշխատանք է, բազմակողմանիորեն ծանրաբեռնված է, ամբողջ աշխատանքի ցուցակված հիվանդների հետ հիմնականում հատուկ նշանակության դեղորայքն եմ ես բաց թողում հիվանդներին 4 տիպի հիվանդություն կա հատուկ նշանակության պերիոդիկ հիվանդություն, բրոնխիալ աստմա հիվանդություն, շաքարային դիաբետ եւ էպիլեպսիաներ Ճիշտ է վերջին ժամանակները դեղորայքը համեմատաբար լավ է, բայց մի որոշ դեղորայք, որ հիվանդներ դժվարությամբ են հայթայթում, կամ թանկարժան։ Օրինակ շատ մեծ պահանջարկ կան, թե ստրեսային վիճակներն, օրեցօր շաքարային դիաբետով հիվանդների քանակը շատանում է օրեցօր դեղորայքի ցանկը ավելանում է դրանք կախված ամերց ֆինանսական հարցերի հետ, հիվանդանոցի հետ կապված եւ նախարարության հետ կապված, բայց համենայն դեպս օրեցօր ավելանում է շարժը մեծ մասամբ քիչ բանկասրտային դեղորայքի հետ կոնկոր հիմնականում ամարիլը դեղորայքը գլյուկոմանս, որովհետև շաքարային դիաբետը այնքան ծանր հիվանդություն է, այնքան բազմակողմանի օրեն է ու դեղորայքն էլ բազմազան են բայց կապված գնումների հետ, կապված ֆինանսի հետ մեր դեղորայքի հիմնական մասը գնում է օրինակ ինսուլիններին, որովհետև հիվանդ առած դրա հնարավոր չի, աշխատում է նախարարությունը թեկոս մեր այս ֆինանսի միջոցով 100%-ով բավարարի։ Փաստորեն նշեցիք, որ ավելանում է օրեցօր ինչքան թիվը։ Քանակը հիվանդների օրեցօր ավելանում է եւ սրտային հիվանդությունների եւ հիպերտոնիաներն էլ է բարձրացած հետ կապված, իսկ շաքարային դիաբետը եւ ջահելանում է տարիքը եւ շատանում է։ Ձեզ մոտ կարողանում եք, ասենք ես հիվանդ եմ, սակայն չգիտեմ ինչ հիվանդությամբ եմ տարապում, կարողանում եք ախտորոշել հենց թեկուզ շաքարային դիաբետով հիվանդներին եւ որոշել։ Ինչպես է կատարվում։ Ընդհանրապես հիվանդը տեղամասերն են։ Տեղամասերը եւ պատրոնաժայցերի միջոցով եւ պոլիկլինիկաներ հաճախելու միջոցով հիվանդները անընդհատ ուղարկում են լաբորատորիա։ Լաբորատոր հետազոտությունները մերը վերջերս արդեն շուրջ 3 տարի է կապված եւ հիվանդանոցի նոր շենքի եւ սարքավորումների հետ, որը օրեցօր լավանում է։ Մեր մոտ հայտնաբերվածությունը 100%-անոց եւ տեղինա եւ ճիշտ։ Շատ բարի։ Ես կխնդրեի գյուղական բնակիչների մասին մի քանի խոսք ասեիք, թեպետ նաեւ Մարտունու շրջանում գյուղերում կան բուժկետներ, սակայն հասկանալի է, որ գյուղում չեն կարող այդպես ախտորոշվել, այդպես բուժվել, այդպես հետազոտվել։ Ընդհանուր մի քանի տեղեկություն ձեր գյուղերի մասին։ Ճիշտն ասած, գյուղերում իրոք հետազոտությունների հարցով շատ դժվար է, 10 տարի օրյա ունենք մասնագիտական այցեր։ Այդ մասնագետների մեջ ընդգրկվում է տեղամասային թերապևտը, տեղամասային մանկաբույժը, նյարդաբանը, մանկաբարձ գինեկոլոգը։ Տարվա սկզբին գրաֆիկով նշվում է յուրաքանչյուր գյուղ առնվազն 2 անգամ տարբեր ինտերվալակ, այնքան որ հասցնեն, այդ մասնագետները հաճախում են գյուղերը, նախոր հոգեբաններին, բուժքույրերի հետ կապակցված, ասում են հիվանդները, որ այցելություն է լինելու ու այդտեղ այդ մասնագետները տարբեր ուղղություններով ուսումնասիրում են արդեն երբ կա լաբորատոր հարցերի կամ լրացուցիչ սարքավորներ օրինակ սրտագրության կամ էլ ռենտգենի արդեն հրավիրում են ստեղ մասնագիտական այցերը նորություն է ոչ, մոտորապես 8-ից 10 տարի այցերը կա։ Ու ռեգուլար շեղում չի լինում, մասնագետները անպայման գնում են, հիվանդներին տեղում հայտնաբերում են, եթե պետք է լինում ուղարկում են ստա, նույնիսկ հանրապետական ուղարկելու է լինում, ելի տեղում ուղեգրով ուղարկում են։ Բացի դրանից գյուղերում դեղորայքի ապահովումը կատարվում է բուժքույրերի միջոցով։ Հիմնականում բոլոր գյուղերը ունեն բուժքույրեր, բուժական կետեր, դրանց միջոցով մենք եւ դեորակի սպասարկումը եւ այդ մասնագիտական այցերի ժամանակ նաեւ կա ֆամիլի չեր կազմակերպությունը, որ միշտ հումանիտար դեղորայքի միջոցով անգլական հա կարմիր խաչը չէ ֆամիլիքերը երևի դրա մասնաճյուղի մասնատան է առաջ եղելա կարմիր խաչը հիմա արդեն մի 3 տարի է կարմիր խաչը հիմնականում չի գործում այդ ուղղությամբ բայց այդ մասնագետները հենց դրանց այդ նշանակած դեղորայքով լրացուցիչել հիմնականում այցերը այդ կազմակերպության միջոցով որ ստեղծվել է ապահովում են դեղորայքով ձեր ճնշված այդ միջազգային կազմակերպությունը ինչպես է տեղեկանում թե ինչ դեղորայք պիտի բերի թե ուղակի ստանդարտ իրենք ունեն մոզունքատուկ ձևեր գյուղական շրջանների համար համայնքներում էլ կամ բուժական մանկաբարձական կետեր եւ նույնիսկ ես վիճակագիր ժամանակ առաջի անգամ հատուկ ձև կա որտեղ ամբողջ եւ նշվում է հիվանդությունները հիվանդների քանակը տարիքային խմբերը։ Յուրաքանչյուր ամիս այդ հաշվետվությունը բերում են մեզ մոտ, մենք ներկայացնում ենք նկարություն, իրանք այդ տվյալներով ըստ այդ հիվանդությունների ապահովում են այդ դեղորայքով հիմնականում բուժակամանկաբարձական կետերը առաջի օգնության բոլոր դեղերը ստանում են մեր հիվանդանոցից հատուկ պահանջագրերի միջոցով։ Դարձյալ մասնագիտական այցերի մասին պիտի շարունակեմ խոսքս։ Նշեցիք, որ տարբեր մասնագետներով այցելում եք։ Իսկ Մարտունու շրջանային բուժմիավորումը ունի բոլոր մասնագետները։ Ոչ, ցավոք էնդոկրինոլոգի մեծ կարիք ունենք։ 2 տարի առաջ նորաբար էնդոկրինոլոգ եկավ շատ բժիշկները, հիվանդները եւ գոհ էին բժիշկների հետ համակցված աշխատանքի անում, բայց ցավոք տեղափոխվեց ճունենք քիտկոկորտի բժիշկ, ճունենք էնդոկրինոլոգ, ճունենք այլ ասած նյարդաբան, նոր ժամանակավոր մի երկու ամիս ունենք, այնել գնալու էլի միտք ունի, հիմնականում Հայաստանից են գալիս, ճունենք մանկաբարձ գինեկոլոգը Էլիա Հայաստանից արձակուրդակնում հիմնականում բժիշկ ունենք։ Քանից մեր գլխավոր բժիշկը ներկայացրած է այդ պահանջը, որ մենք սրտաբան չունենք, բայց դե ցավոք մասնագետները թե չեն գալիս, թե քիչ են, ամենայն դեպս չունեն։ Բնականաբար այդտեղ կան նաև փակագծերում հարցեր, որ պիտի լուծվի եւ հուսամ որ կգան, եթե բոլոր պայմանները առաջադրեն մասնագետներին, կարծում եմ կգան։ Ասում են մի առիթով մի ծանր վիրահատությունից հետո բժիշկների մի ողջ խումբ փորձում էին իրենց սրտի խոսքն ասել բուժքույրերին եւ մի անվանի պրոֆեսոր ասել է, որ մշկույրը դա բժշկի ձերքերն է, մի ուրիշն ասել է աչքերն է, մի ուրիշն ասել է սիրտն է։ Ցանկանում եմ որպես ճանաչված ու տարիների վաստակ ունեցող մշկույր ձեր խոսքը ասեք միջի մասնագետների մասին։ Մեր նախկին նախարարը Խուշկյանը շատ բարձր էր դասում մշկույրերի աշխատանքը եւ նա միշտ էլ ասում էր, որ հիվանդի բուժման ամենամեծ աշխատ աշխատանքը դա բժքույրերի ձեռքում է, թե ինչքան պրոֆեսիոնալ պիտի լինեն, ինչքան գիտակ պիտի լինեն եւ ամենակարևորը մարդասեր հումանիտար, որ հիվանդի հետ, հիվանդի կյանքով ապրեն այդ մոմենտը, որպեսզի անունը մասնագիտությունը համապատասխանի քույրանվան հետ։ դե, Իսկ ձեր բուժքույրերի մասին մի քանի խոսք։ Մենք իրոք շատ հիանալի բուժքույրեր ունենք։ Նորերին են աշխատում ենք ամեն ձևի ընդգրկել, սովորեցնել նոր իրանց պատասխանատու տեղն ուղարկել։ Բանկական բաժանմունքում Սարգսյան Ռուզաննա ունենք, որը ժամանակին աշխատել է հոսպիտալում։ Ունենք վիրաբուժական անբաժանմունքում Աբրամյան Լուսինե ճիշտ ամուսինը զոհված է, բայց ինքը ամբողջ նվիրվածությամբ իր բուժական բաժանմունքը իր ձեռքերի վրա է ապահում։ Ունենք ընդունարան, որը մեր հիվանդանոցի հայելին է եւ ունենք Մանասյան Լուսինեն, որ հենց հիվանդը ներկայանում է Մանասյան Լուսինեն տեղումը, արդեն իրար շատ լավ ազգում։ Շատ լավ բժքույրեր ունենք, նորավարտներ էլ ունենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հանդիպման ջերմ ընդունելության համար։ Ինչ խոսքով կց ցանկանայիք հրաժեշտ այնք իրար։ Ես ամենակարևորը Արցախ ժողովրդին եւ բոլոր շրջանային բուժմիավորումներին կցանկանայի, որ խաղաղություն լիներ։ Իրանց հիվանդները լինեին ընդամենը ծննդատան հիվանդներ, ծնդաբերներ, մեկ էլ մանկականում երեխաները, որ ընդամենը բերեն պրոֆպատվաստման, ու թեթև հիվանդություններ տարիքային հասակում խաղաղությունն ամբողջ աշխարհին ու առանձնապես Արցախին։ Չնայած չեմ ցանկանում ձեզ հրաժեշտ տալ, բայց մի հարց էլ ծնվեց։ Ասենք այսպիսի հնարավորություն է ընձեռվել, երբ հանդիպել են մի քանի հանրապետությունների շրջանային միավորումների ավագ բուժքույրեր, Ինչ հարց կտայիք ադրբեջանցի ավագ բուժքրոջը, եթե լիներ այդ հնարավորությունը։ Կխնդրեի ամբողջ իրանց հանրությանը հասկացնեին, որ ժողովուրդները ոչ մի անգամ չպիտի ճշնամանան, ինչքան հնարավոր է խաղաղության ձգտեն եւ ամենակարևորը փոքրուց երեխաների մեջ չսերմանեն ճշնամություն, ինչքան հնարավոր է եւ բոլորի խաղաղություն։ 清楚的同时，咱们。